بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم tavhidni janobini himoya himoya qilganlari va har bitta shirkka olib boruvchi yo'lni to'sganliklari haqidagi bob darhaqiqat nabiy sollallohu alayhi vasallam har bitta tavhidga yoki tavhidning asliga yoki uning kamayishligiga va zaiflashligiga sabab bo'ladigan har bitta narsani ziyonidan himoya qilganlar tavhidni asliga qarshi keladigan narsa u shirk va uni noqis qiladigan narsalar u bid'atu ma'siyatlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan bu narsalarni sodir bo'lishligi dar haqiqat u kishini kelajakda bobti etilgan oyatlarda zikr qilingan sifatlariga yarasha bo'lgan edi. Alloh aytadiki: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sizlarga o'zinglarni ichlar ichinglardan bir kishi payg'ambar bo'lib keldi u payg'ambarning sifati shunday darajadaki azizun alayhi ma anittum sizlarni qiyinchilikka solib qo'yadigan va sizlarni bezovta qiladigan narsalar u kishiga og'ir botadi va u kishiga achinarli bo'ladi harisun alaykum shu bilan birga u sizlarni hidoyatingizga juda talabkor va haris va harakatchang va shuningdek qiziqadi va shuning bilan birga butun hamma o'zining ummatida bo'lgan har bitta shaxsni hidoyatiga harakat qilganidek mu'minlarga xos Raufur Rahim mehribon va rahimlidir. Mana shunday sifatlar egasi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam sussiz ummatini eng birinchi halokka halokatga yo'liqadigan, yo'liqtiradigan bu shirkdan tanbih qilib eslatib o'tgan bo'lishliklari aniq sabab Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytadiki la in ashrakta la yahbatanna amaluk agar Allohga shirk keltiradigan bo'lsang la yahbatanna amaluk amaling botil bo'ladi bu payg'ambarga sollallohu alayhi vasallam va har bir shaxsga bu xitob bu so'zsiz nabiy sollallohu alayhi vasallam hasha va kalla mumkin emas shirk keltirishliklari balkim bu ulug' sahobalardan bo'lmaydigan narsalar bu min bobu avlo nabiy sollallohu alayhi va sallamdan bo'lishligi mumkin emas bu narsa lekin bu eslatma mana shunday bir katta bir gunohligini darajasini eslatishlik uchun endi bu shirk Allohga shirk keltirishlik shunchalik bir katta gunoh bo'lar ekanki hatto Alloh subhanahu va taologa eng yaqin bo'lgan shaxs Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham qilib qo'yadigan bo'lsalar, vaholanki qilminglar u kishi bu narsani. Qilib qo'yadigan bo'lsalar, amallari botil bo'ladigan bo'lsa, shunchalik bir ziyonlik, ziyoni bir cheksiz bo'lgan bir gunohligini bilingandan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlarini ummatlariga mehribon bo'lgan va ularni bir yomon holatga sob qo'yadigan narsalarga achinadigan bir payg'ambar nahotki o'zini ummatini mana shunday narsalardan eslatib va himoya qilib o'tmagan bo'lsa bu bo'lishi mumkin emas balkim biz tepada aytdikki darhaqiqat nabiy sollallohu alayhi vasallam bu narsani o'zlarini qavllari va amallari bilan so'zlayu so'zlariyu amallari bilan buni bayon qilib ketdilar shirk va shirkka olib boradigan vasilalarga butun intibohlarni berib tanbihotlarni berib ishoralarni berib bayon qilib ketganlar ana shu ishoralarning ba'zilari o'tgan darslarimizda o'tgan qabrlarni ulug'lashlik va solihlarni ulug'lashlikda chuqur ketishlik va ularni qabrlarini ustiga binolarni qurishlik va ularni qabrlarini ustida chiroqlar yoqishlik va ana shu o'rinlarda ibodatlar qilishlik va duolar qilishlik va sadaqalar qilishlik hattoiki Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'zlarini qabrlarini oldida bu narsa bo'lmasligi haqida kelajakda bu, bu bayonlar keladi. شنو شن النبي صلى الله عليه وسلم اتلركي بكشكيل ترتلر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات Abu Hurayra radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alayhi wa sallamdan mana shu hadisni rivoyat qilib aytadilarki, "La taj'alu buyutakum qubura." Uylarni qabr qilmanglar. Qabristonga aylantirmanglar. Bu hadisni bo'lagi, mana shu bir bo'lagini ikki ma'nosi bor. Ikki ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi La taj'alu buyutakum qubura. uylani qabristonga o'xshab namoz o'qilmaydigan tilovat qilinmaydigan ibodat qilinmaydigan joy qilolmanglar demoqchi la taj'alu buyutakum qubura sababi nabiy sollallohu alayhi va sallam qabrda ibodat qilishlikdan qaytarganlar qabrga qarab namoz o'qishlikdan qaytarganlar boshqa hadislarda demak uylarni qabristonga o'xshab namoz o'qilmaydigan joy qilib olmanglar shuning uchun boshqa hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki afzal namozlarni eng afzali nafl namozlarni uyda bo'lgani faqatgina farz namozlar farz namozlar masjidlarda ado qilinadi Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu hadisda nafil namozlarni uylarda ado qilishlikka targ'ib qilib qiziqtiryaptilar. Bu ma'noni mana shu hadisni boshqa rivoyati qo'llaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Buxoriy Muslimdagi hadisda aytadilarki: "La taj'alu buyutakum maqabir" فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيها فيه uylarni maqbara qilvolmanglar ya'ni unda ibodat qilinmaydigan tilovat qilinmaydigan shuning uchun aytdilarki fa inna shaytona yafirru min al-bayt allazi yasma'u yasma'u yasma'u surat al-baqara tuqra'u fi Baqara surasi o'qiladigan uydan shayton qochadi deyaptilar demak bu oyatdan e bu hadisdan tushuniladiki oyatlar qabrlarni oldida tilovat qilinmaydi balkim oyatlar Allohni uylarida yoki har kim shaxs o'zini uyida tilovat qiladi qabrlar tilovat qilinadigan Allohga ibodat qilinadigan va zikrlar qilinadigan duolar qilinadigan o'rin emas illo xos duolar kelgan u nima o'tgan darsimizda aytgandek shar'iy ziyorat bobida o'likka e, duo qilishlik bobida keldi u shuning uchun bu hadisni mana shu bo'lagini birinchi ma'nosi uylarni qabristonga o'xshagan namoz o'qilmaydigan joy qilolmanglar yana bu dalolat qiladiki demak qabristonda namoz o'qilmaydi va tilovat qilinmaydi qabristonda Allohga ibodat qilinmaydi ikkinchi ma'nosi uylarni qabr qabriston qilolmanglar degani ya'ni o'liklarni qabr uyga qabr qilib dafn qilmanglar degan ma'noda bo'ladi bu ham to'g'ri ma'no bo'ladi bu aleyhi ve alayhi vasallam ki utitu javomial kalam kalim so'zlarni juda ko'p ma'nolarni jamlovchisini berildim deydilar alloh subhanahu va taolo shunaqa so'z egasi qildilar qildi Nabi sollallohu alayhi vasallamni ya'ni bu ham qabrlarni uyda qilishlik va o'likni uyga dafn qilishlik bu shirk vasilalaridan biri sabab agar o'lik mayyit agar uyga dafn qilinadigan bo'lsa birinchidan uy egasiga ziyon ikkinchidan kelajak avlod ana shu dafn qilingan o'lik hech qanaqa bir sababsiz emas balkim bir xosiyati bo'lganligi uchun uyga dafn qilinganligini ulug'lab shu sabablik shirkka borishligi mumkin shuning uchun ikkita ma'no ham to'g'ri va bu nabiy sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan tavhidni himoya qilishlik Allohning haqqini ado qilishlik va har bitta narsani haqqini o'zicha berishlikka chaqirishliklariga dalolat bo'ladi hadisi davomida aytadilarki vala tajalu qabri ida vala tajalu qabri ida mani qabrimni id qilib arab tilida id hayit degani bizni tilimizda qaysi narsaga arab tilida id deb aytiladi deyilsa arab tilida id ikkita narsaga aytiladi yoki aylanib qaytib kelaveradigan vaqtga yoki aylanib borilaveradigan o'ringa ya'ni zamonu makonga itloq qilinadi id deb la tajalu qabri ida degani ham zam, ham zamonni ham makonni o'z ichiga oladi. Ya'ni mani qabrimga aylanib kelaveradigan bir ziyoratgoh qilmanglar va shuningdek mani qabrimni muayyan bir vaqtda keladigan bir vaqt qilib yana uni ham zamon zamoniy bir ibodat vaqti ham qilmanglar degan ma'noda. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu o'rinda yana shirkdan qaytarib va shirkka vasila bo'ladigan bir vasilani oldini ovatdi ya'ni ovatdilar ya'ni bir shaxs Nabi sallallohu alayhi va sallam qabrlarni ziyorat qilishlikni odat qilib qaytib kelaveradigan bo'lsa u shariatga qarshi ulug'lashlikka olib boradi va shu sabablik u oxiri Allohga shirk keltirishlikka sabab bo'ladi bu. U odamni, ya'ni Nabi sollallohu alayhi vasallamning qabrlariga aylanib kelaveradigan va ziyoratni ko'paytiraveradigan odamni maqsadi nima? Bu qabrni oldiga keluvchi shaxsning maqsadi Nabi sollallohu alayhi vasallamga salovat etishlik. Asl asos maqsad shu. mana shu maqsadni asl shartmasligi nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat etuvchi shaxs u kishini qabrlarini oldilari oldiga kelishligi shartmasligini bayon qilish uchun nabiy sallallohu alayhi va sallam vasallam va sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum ya'ni manga mani qabrimni oldiga kelvermanglar man manga salovatinglarni aytveringlar sababi sizlardan bo'lgan menga bo'lgan salovat qatta bo'lsanglar menga yetib keladi Nabi sallallohu alayhi sallam aytadilarki boshqa hadisda inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati salam Alloh subhanahu va taoloni sayohat qiluvchi farishtalari bor. Butun yerda sayohat qilib yuradi. Ularni adadi va sifati va tezligi va hokazo bularni hech qaysi sifati bizga kelmagan. Balkim biz Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni juda bir ularni o'zlarini xalqlariga yaracha bir qudrat egasi qilib yaratgan Allohni izni bilan. Va bu farishtalar Nabi sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek yerda sayohat qilib yurishadi. Ularni Alloh tarafidan taklif qilib buyurilgan ishlari nima yuballighuna an ummati mani ummatimdan ulardan bo'lgan salomni yetkazishadi deb aytadilar demak hech bir shaxs nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat etishlik uchun qabrlarini qasd qilib borishligi bu shariatga qarshi sabab nabiy sollallohu alayhi sallam o'zlari qaytarib turibdilar o'zlari nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlari qabrga kelib alohida salovat etishlikdan qaytaryaptilar qay bir shaxs qay bir o'rinda bo'lmasin qabrni qasd qilmasdan hattoiki nabiy sollallohu alayhi vasallam masjidlarida namoz o'qishga kelgan bo'lsa ham shu qabrni oldida yaqin turgan bo'lsa ham ozgina jiljib nabiy sallallohu alayhi vasallamga oldilarida turibman yaqinroq bo'lib salovat etib ketay deb etishlikni hojati yo'q balkim qanchalik yaqin bo'lsa ham o'sha o'tirgan joyida nabiy sallallohu alayhi vasallamga salovat etishligi kifoya وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة علي بن حسين بو tobiinlarni aimmalaridan, afzallaridan va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ahli baytlaridan bu kishi. Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ya'ni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning navaralari Husayn o'g'illarining o'g'li. Bu kishi bir shaxsi Nabi sallallohu alayhi va sallamning qabrlarini oldida bir bo'sh joyiga kelib o'shanga kirib duo qilib turganini ko'rdilar shunda bu ishdan qaytardilar qol ala uhaddisukum haditha sizlarga man o'zim otamdan otam otalaridan va u kishi nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisni aytib bermaymi dedilar bu silsila ahli bayt silsilasi hozirgi o'zlarini ahli baytdan deb da'vo qiluvchilar agar ahli baytni sobit bo'lgan asarlari kerak bo'ladigan bo'lsa mana shu isnodlar bilan muomala qilishadigan bo'lsa kifoya bo'lardi rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilar deydilar la tattaxizu qabri ida la tattaxizu qabri ida mani qabrimni hayit qilib ya'ni qaytib qaytib kelaveradigan joy qilib olmanglar vala buyutakum qubura va uylarni ham qabriston qilib ya'ni tepada aytgandek uylarda namoz o'qinglar ibodat qilinglar sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni ayna Wa va menga salovat va salom aytaveringlar va qay o'rinda bo'lsanglar menga salominglar yetib keladi shayx islom taymiy rahimahulloh aytadilarki bu sunnatni ajoyibligini qarang deydilar bu sunnatni ajoyibligini qaranglar deydilar bu sunnatni ajoyibligini sifati shuki ahli madinadan bo'lib turibdi nabiy sollallohu alayhi vasallamni o'rnashgan joylari va vahiy o'rni va ashoblarni diyorlari bo'lgan Madinadan bo'lib turibdi bu rivoyat. Va ikkinchi ajoyib joyi shuki, bu rivoyat Nabiy sallallohu alayhi va sallam ahli baytlaridan bo'lib turibdi. So'zsiz ular Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayotlari vasiralari va ahvollarini bilishlikka va yodlashlikka va amal qilishlikka haqli odamlar edi bular. Shuning uchun hech bir olim ahli sunna va jamoat a'immasi bo'lib, imomlaridan bo'lib, sunnat va e'tiqod egasi bo'lib turib, Nabi sallallohu alayhi va sallamni qabrlarini oldiga borib alohida duo qilishlikka va shu o'rinda qabrga qarab duo qilishlik va ana shu o'rinda salovat etadigan bo'lsa afzal bo'lishligi va Allohga qurbati yaqinroq bo'lishligini aytmagan hech kim. Shuning uchun Sheyx Islom aytadilarki, ma'limtu ahadan rakhasa fi لأن ذلك نوع min اتخاذه 'ida. Nabi sallallohu alayhi va sallamni yoki boshqa bir qabrlarni oldilariga borib, ana shu o'rinlarda duo qilishlik va shu o'rinlarda namoz o'qishlikni joiz deb bilgan hech bir imomni bilmayman deydilar shayx islom taymiya rahimahullohga o'xshagan bir imom bu bobda bir narsa bilmayman desa demak u bobda bo'ladigan narsani topishlik juda qiyin sabab ayimmalarni ichidagi ulug'lari shunaqa deyishadigan bo'lsa so'zsiz ular ilmdan va istiqro va mutobaadan gapirishgan bo'ladi demak bu hadis dalolat qiladiki qabrni qasd qilib salovat etishlik uchun borishlik bu mumkin emas bu salaf solih qilgan ishlar ham emas sababi salafi solih aimmalar ashablaru tobiinlar bu narsani qilishmaganligi ular Nabi sallallohu alayhi va sallam masjidlariga va butun yer yuzidagi Alloh uchun qurilgan masjidlarga kirishgan vaqtda Nabi sallallohu alayhi va sallamga salovat etishadi va mana shu sunnatni ado qilishlik bilan kifoyalanishgan. Nabi sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari shuki, bir shaxs masjidga kirsa bismillah va salatu va salamu ala rasulillah Allohni ismini ham va shuningdek Allohni rasuliga salovat va salomlar bo'lsin deb duo qiladi. Shuni o'zi ashoblar va tobiinlar mana shu narsa bilan kifoyalanishgan. Sababi Nabiy sollallohu alayhi vasallam la tattakhizu qabri ida deganlar va sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum deganlar. Va shuningdek qabrlarni o'zlariga sajdagoh qilishlik qilgan qilishlikdan qaytarganlar va unaqa odamlar yahudi va nasoralarni la'natlaganliklarini xabarlarini berganlar va bularni hammasini ashoblar bilishadi shuning uchun ular bunday bir shariatga muvofiq bo'lmagan va ularga o'zlarini ilmu amallari va darajalariga loyiq bo'lgan amallarni qilishmagan roziyallohu anhu shuning uchun mana shu asarni rivoyat qilgan shaxsni o'g'illari biz bu asarni Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talibdan rivoyat qildi bu kishi bu o'rinda shunda rivoyat borki ana shu Ali radhiyallohu anhu ni Ali ibn Husaynni o'g'illari Hasan rahimahullohni rivoyatlari bor Hasan ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallohu rahimahulloh va radhiya anhum jami'an bu kishi ana shu Oyisha radhiyallohu anhoni uylarida e Fatima radhiyallohu anhoni uylarida asho qilib o'tirgan vaqtlarida bir kishi qabrni oldida duo qilib turganini ko'rdilar. Shunda ashoga keling, kechki ovqatga keling deb chaqirganlarida "Men ovqat yemayman, taomlanmayman" dedilar. Shunda "Men sizni qabrni oldida ko'rdim. Nima bo'ldi? Nimaga bu qabrni oldiga ibodat qilasiz?" nabiy sollallohu alayhi vasallamni qabrlarini qasd qilishlikni sababi nimada deb so'raganlarida men Nabi sallallohu alayhi sallamni oldilariga salom berdim salom berishlik uchun bordim dedilar shunda bu kishi aytdiki salom nabiy sollallohu alayhi vasallamga salom bermoqchi bo'ldim dedilar salom berdim dedilar shunda hasan ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi Talib rahimahulloh aytdilarki agar masjidga kirsangiz salom bering shuni o'zi kifoya dedilar sababi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما شاء سر كلنا سبحان الله عليه ya'ni bu kishi aytmoqchilarki mana shu salovat etishlikka qabrni qasd qilib borishlik bu qabrni hayit qilib olishlik va bu yahudi va nasoralarga o'xshab payg'ambarlarni qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib olishlikka o'xshatyaptilar bu o'rinda fahmmi bu tushunchani qarangki qanchalik darajada bular shu fahmga ta'sil qilingan va bunda shubhalanmaydigan hech qanaqa bir shaklari yo'q shunda aytdilarki ma anta va man fil andalusi il andalusi illa sawadlar siz minam andalusdagi turgan kishi bir xil dedilar andalus bu hozirgi kunimizda nomlangan ispaniya bir xil bir shaxs qabrni oldida salovat etsin, ikkinchi shaxs yerni bir chetidagi Andalusdagi bir shaharda nabiy sollallohu alayhi vasallamga salovat etsin hammasini yetkazuvchilar kim farishtalar farishtalar qanaqa sifatni yetkazadi ularni tezligi qalay bu bizaga bir g'oyibiy olamdagi bir ma'lumot bu bizaga qiziq narsa shuki qattayki qaysi bir shaxs nabiy sollallohu alayhi vasallamga salovat etarkan demak u salovat to'g'ridan to'g'ri farishtalar orqalik yetib borar ekan demak u odamni turgan joyini farqi yo'q kerakligi va talab qilingan sunnat shuki har bitta mo'min nabiy sollallohu alayhi vasallamga iloji boricha ko'proq salovat etadi va salomlar etadi va u shu bilan aniq bilsinki u salovati yerda qolib ketmaydi va qabrni oldiga kelsa yaxshiroq yetib boradi va uzoqroq bo'lsa yaxshi yetib bormaydi degan gumonda bo'lmasin maqsad shuki nabiy sollallohu alayhi vasallam ashoblari va u kishilardan keyingi tobiinlar va atboat tobiinlar hozirgi kunimizdagi mana shu nodonlik ilmsizlik tarqangan vaqtdagi odamlarning qiladigan ishlarini qilishmagan balkim ashablarni ba'zilaridan masalan ibn umar radhiyallohu anhu mavlolari nofi rahimahulloh aytadilarki nabiy sallallohu alayhi sallam e, ibn umar radhiyallohu anhu safardan kelgan vaqtlarida faqatgina shu vaqtda nabiy sallallohu alayhi va sallamni qabrlarini oldilariga kelib u kishiga salovat etib salom etib otalariga va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga va otalari e, Abu Bakr bilan otalariga salom etib o'tadilar shu bilan qaytib ketadilar ana shu qabrni oldida xushu va huzu boshini egib qo'lini ko'kragiga qo'yib yoki egilib bukilib unaqa narsalar qilishmagan bu dalolat qiladiki qabrlarni oldida turib duo qilishlik bu mumkin emas shuning uchun shayx islom taymiy rahimaulloh li anna zalika lam yunqal an ahad min as-sahaba fa kana bid'atan mahba bu amallar qabrlarni oldilariga duolar qilishlik uchun borishlik va duolar qilishlik shu o'rinlarda turishlik bu hech bir sahobalarni birortasidan naql qilinmagan narsa demak bu xolis bid'atdir ya'ni bid'atdan boshqa hech narsa emas imom malik rahimaulloh mana shu amaldan so'ralganlarida aytadilarki la ara ay yaqifa yaqif inda qabri nabiy sallallohu alayhi vasallam valakin yusallim va yamdi man nabiy sallallohu alayhi vasallam qabrlarini oldida turishlikni joiz deb bilmayman balkim boradi salom beradi-yu o'tib ketadi hattoiki mabodo agar duo qilib qoladigan bo'lsa o'sha o'rinda qabrga qarab emas balkim qiblaga qarab duo qiladi shuning uchun abu hanifa rahimaulloh qabrga qarab duo qilishlik makruh ko'rganlar abu hanifa makruh deyishliklari salafi so'zlarida u harom bo'ladi shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam qabrlarga va mashohidlarga va shunaqa bir o'rinlarga safar qilishlikdan qaytarganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid: al-masjidul haram va masjidi hada va al-masjidul aqsa. Faqatgina 3 ta masjidga safar qilishlik mumkin. Boshqa joyga safar qilinmaydi dedilar. Va bu hadisdan va bu bobdan tushundikki Nabi sallallahu alayhi vasallam har bitta shirkka olib boruvchi vasilalardan ummatini ummatlarini himoya qilganlar va ularga haqiqiy tavhid yo'lini ko'rsatganlar vallohu alam va sallallohu vasallama va baraka ala abdihi va rasulihi nabiyina muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain